čak i do neke svetske novinari će dade mi informacije, ja ići istražim će po će se potrudim je sve da se informišem je nakon eh, isto pozivam drage kolege pošto imam nekogu i na veza i na telefoni što me povikale i sve a, eh, kad će zakažem je familijarni protest da li će bide ispred vlada Goreva Priština ili ispred naše opštine da pozivam su ovog glas da učestvujete vo toga protesta koji će se iznese nezadovoljstvo i sve naše a, eh, pritisi koje se dešavaju unazad nekoliko godine kolege, ja sam Nova Veza, vlasnik radio stanice, vodite dneš naše emisije islamske teme, ne znam koji će ne bide gost, veselog srca, nasmijenog lica, a to je glas od naša radio stanica. Selam svi, čujemo se za koji minut. Bismillahirrahmanirrahim Kadu ja osvanu i tamnice dopanu Jusuf lijepi uzdahnu dosta mi je Allah moj Jusuf lijepi uzdahnu dosta mi je Allah Štyriji žeđno se Kofu praznu donose Nad jamu se nadnose Dosta mi je Allah moj Nad jamu se nadnose Dosta mi je je Allah moj Dokaz isne usnije Prođu teške godine Do te obe njezine Dosta mi je Allah no te obenezine, dosta mi je Allah moj. Eto dana radosnog i mog babe karnog i devleta rahatnog. Dosta mi je Allah moj I devleta rahatnog Dosta mi je Allah moj Dosta mi je Allah moj Svaka noćca dan rodi Allah mu ku providi svemu kraj se nahodi Dosta mi je Allah moj Svemu kraj se nahodi Dosta mi je Allah moj Hatta tra Bismillahirrahmanirrahim ova situacija, ova prilika, ovo je naša navičena emisije, koristim prilika da poselam im eh, svoja porodica i naša uža familija, Sojena Ilahija i da ga radosno i veselo sluše i normalno da ožive. Ovo je glas Bambus radio specijalno za naša porodica i ujedno selam za nove buduće voditelji, urednici, novinari. Ilahija pod naslov dosta mi je Allah moj. Tu ja mi osvanu i tamnice do dopanu, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Ti riđije žeđno se, kofu praznu donose, nad jamu se nadnose, dosta mi je Allah moj, nad jamu se nadnose Dosta mi je Allah moj Dokaz isne usnije Prođu teške godine Do te obe njezine dosta mi je Allah moj do te obe njezine dosta mi je Allah moj eto dana radosnog i mog babe karnoga i devleta rahatnog dosta mi je Allah moj i devleta rahatnog dosta mi je Allah moj svaka noć ca dan rodi svaka noć ca dan rodi Allah mu kuprovidi sve mu kraj se nahodi dosta mi je Allah moj sve mu kraj se nahodi dosta mi je Allah moj Hasta traži dermana Asker svoga sultana Ašik dragog insana Dosta mi je Allah moj Ašik dragog insana Dosta mi je Allah moj Ej Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniće Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi, Dozivam te, oči sušim, čujem tvoje sveter ječi. Ej Allahu pogledaj me No duše moje ti vidiš Koliko te ona voli I koliko se tebe stidi Koliko te ko se tebe stidi Ej Allahu, ej radosti nada svima radostima Ja iskosi sve ljubavi, ali ko tvoje ne imam. Ti mene moj ostaviti tako ti velikog subhana Ja ću tebi tabu činit grješan al džana odana Ej Allahu pogled Rahman i Rahim, u ime Allaha, milostivog sva, milostnog počina znači me naša emisija srpske teme poredbe. Gostuje naš redovni student Muamer Liko, pa najverovatno su nego danas kad će se podružime vo naša emisija, dragi cenjeni poštovani slušalci, vidite na naš ta Sibamus Radio, poslušajte nas, poslušajte našeg gosta. Uvažene Efendija, da vidim prvo da čujem me, da li si na veza? Halo, selam alejkum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mašala, evo poštovni slušalci, naš gost je tuje i svega nešto putem naših talasi radio bambus, nešto hajr će se čuje. Uvedena je Fendija, znači deneska je emisija islamske teme, koga ni gostuješ eh, vo ponedovnik. Što će čuje me eh, naslov eh, od družene, prvo da prašam kako ste zdravo, dobro tamo, kolege, studenti, profesori, svi tamo koji ste zajedno, kako je, kad ste zdravo, dobro, da čujeme prvo dobra informacija, dobar vest, a nakon toga će nastavi me. Alhamdulillah, alhamdulillah, hvala Allah, ajza ođele na svaku stanje i na svaku blagodat. Alhamdulillah, hvala Allah, dobro svi i kolegi profesori, alhamdulillah, svi do tega, nema problema, inša Allah, nikad da nema. Ti sam, uvaženi Efendija, Ti Alhamdulillah, hvala Allahumma azza wa jalla. Normalno, hvala mm. Allahu i drugom. Je, jeste, dobro. Pa mi je dobro, odlično, sredno, zagorčano, ali dobro je, mašala emisija, ima da bude samotake i nastavne me družene. Malo ne je za prilika ova situacija da bismo se požalili vam, ali čim se čuje glas, e, mi jesmo uz vas, e, uz sve naše slušalci. A, e, tema koja će biti od naša emisija? Inša Allah, mi dana nešto dobročinstvo će pokažen koliko je Allah Anza ođele omogući. Znači, od dobročinstvo. Uh, mi, je zimame, mi imame praksa od dobročinstvo uvek zlone na ođa, pa bola bi bilo dobro bilo da preslušame vaša današnja emisija.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 Allahu azza wa jalla koji je bez početka i kraja, koji ima savršena potpuna svojstva i najlepša imena. Allahu subhanahu wa ta'ala koji je vladar da dana su od njega uzvišeno pomoć tražimo i samo njemu uzvišenom ibadet činimo. I molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na put pravde put istine a ne na put onih koji su sržbu prema sebi izazvali, niti na put onih koji su zalutali. A potom, poštovana draga, braćo i cenjene sestre u islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ka inša Allahum ta'ala uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala. Če kažeme, koliko će uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala omogući a trud jeste na nas, a uspeh, uspeh je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Lekad halakna l'insane fi kebed, doista smo mi čovjeka stvorili da se trudi, pa Allah azza wa jalla veli, ja ejuha l'anu inneke kadihun ila rabbike kadhan famulaqih, o ti čovječe koji se puno trudiš, zaista ćeš trud svoj pred gospodarom, svojim načinom. Danas ka inšallahu ta'ala će kažemo od stvar, draga braću i tenne sestre, koja je sebe da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ide zajedno s Da Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala zavoli tija roboj je posebjet vo sebe, voja osobine koje ga Allah subhanahu wa ta'ala napomina vo Kur'an časni, a koje vo naredne trenuci, inša Allahum tara, će ga spomneme zvola. Tvar, draga braćo i cenne sestre, za koja učenjaci rekle da je vrhunac iskrenosti. Tvar, draga braćo, koja obuhvaća i islam. Tvar, draga braćo, cenne sestre, koja obuhvaća i iman. Tvar, draga braćo, koja jeste cilj našeg stvaranja, Atija jeste dobročinstvo, draga braćo, ili ihsan. Atija jeste dobročinstvo ili ihsan. Poznati hadis Džibrila, salatu wassalam, koji prenosi Omer, radijallahu anhu, pa veli, jedan den sme sedale ke poslanika, alaihissalatu wassalam, pa došov prema nas jedan čujek izrazito bela odjeća, и изразито црна косма. Нити има вели трагој од пут и никој од нас вели не го познавам него. Никој од нас вели прво не го виде. Па се вели пред посланика алейхиссалату васелам и надопрев своје колена на колена посланик алейхиссалату васелам и стави своје руке на негове стегој и затим се обратив посланику алейхиссалату васелам Pa mu rekao, ja Muhammed, o Muhammede, ehbirni anil islam, obavesti me o islamu, poduči me o islam, kaži mi što je islam. Fa kala lahu, pa mu rekao, Rasulullah alaih salatu wassalam, al islamu, islam je, an čhada, an la ilaha illallah, da posvjedočiš da nema drugog božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah Azza wa Jalla je toga koji zaslužuje da bide obožavan od strane stvorenja Rasulullah i da posvedočiš da je Muhammad alaihissalatu wassalam Allahov poslanik da došao od Allaha subhanahu wa ta'ala kao milost svjetovima da došao od Allaha subhanahu wa ta'ala kao pečat na svih poslanici wa tuqina salat i da obavljaš namaz وتؤتى الزكاة إذا أدلوش زكاة إذا أدلوش أدئم وينكواتك الله سبحانه وتعالى ودرب وتصوم الرمضان إذا بوستيش مئتة رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إذا أضب لاش حج أكوسي أكوسي بمغوش فقال له صدقت فمركف وفقوة شويك صدقت сираков истина. Pa veli Omer radijallahu anhu, me se začudile veli, vamo prašuje poslanik ali salatu wasalam, a vamo potvrđuje tija poslanik ali salatu wasalam što rekao. Pa nastavlja ovoga čovjek i mu veli poslaniku ali salatu wasalam, kale, ahbirni anil iman, obavesti me o imanu. Kale, mu rekao Rasulullah, a tu'mina billah, da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala, u melaiketihi, da vjeruješ u Allahove meleci, u kutubihi, da vjeruješ u knjige koje ga Allah subhanahu wa ta'ala prati poslanicam, u rusulihi, i da vjeruješ u poslanici, u Allahove poslanici, da su oni hak od Allaha subhanahu wa ta'ala, da došli od Allaha subhanahu wa ta'ala, da dostajete Allahova azza wa jalla poruka, a ti jeste tevahid vjera u Allaha اليوم الآخر إذا vjeruješ u sudni den وتؤمن بالقدر خيره وشره إذا vjeruješ u određenje i u khair i u šer da od Allah pa veli kale mukov toga čuje saddakta istina si rekov pa veli Omar radijallahu anhu vam prašuje a vam potvrđuje poslanik ali sallatu wasalam tija što će reće I danas kakva mi je tema, a ti jeste trećo pitanje koje go praša po Bogu čovjek poslanik ali salatu wasalam, kale, ehbirni an il ihsan. O Muhammede, obavesti me o ihsanu. Što je ihsan? Pa kale, mu rekao poslanik ali salam, an ta'bud Allaha, da vjeruješ u Allaha, da biješ rob Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako rob? كَأَنَّكَ تَرَاهُ Isto tako kao da vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu. Iako ti ne go vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako ti ne možeš da go vidiš, fa innahu yarake. Zaista on Allah subhanahu wa ta'ala tebe te vidi. Pa ovo je draga braćo, ihsan je najčastniji. Vele draga braćo učenaci, الإحسان ركن واحد ده إحسان إما سمويدا ركن إحسان إما سمويدا دوك أستالة أستالة إسلام إيمان أشو اسمه نبرويل إما فيش ركنوبا أنتي أيت دراجة براتشو ركن إحسان أيت أن تعبد الله ده بوجه الله سبحانه وتعالى ده ربوش الله عز وجل Da obožavaš Allaha jeste naš cilj stvaranja. Jer kao što veli Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A ti džine niti ljude nismo stvorili osim da mi budu pokorni da mi budu pokorni da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala isto kako go vidiš. A sve, draga braćo i badeti, se vežet za ovog stepen ili za ovaj stvar za ihsan. Zamislite, draga braćo i cenine sestre, čovjeka koji svoj život na osnovu ovog hadis poslika ali sallatu wasalam. Zamislite, draga braćo, čovjeka koji svoj ibadeti gde radi ko svest da Allah subhanahu wa ta'ala govori svakoj trenutku. Zamislite, draga braću i cenjene sestre, njegova iskrenost. Wallahi, nema sumna, draga braću i cenjene sestre, da njegova iskrenost dostigna najveća deređa ili najveći stepen. Iskreno, od ovakvog čovjeka, draga braćo, dostignala najveći stepen. Jer čovjek, draga braćo, koji je stesen i koji robuje Allahum subhanahu wa ta'ala, na ovog način ne može da bide ne može da bide neiskren. Znate, ja, draga braćo, na početak, što sam spomnao, stvar koja je sebe da Allah subhanahu wa ta'ala ide zrano to roba. Da Allah azza wa jale ide na strana roba, jeste ihsan. A za ovaj se dokaz, draga braćo i cijenine sestre, reći Allaha subhanahu wa ta'ala. Da uzvišeni Allah Azza wa Jalla u Kur'an časni veli Esa'id billah Inna Allahe ma'a allazina taqav Wallazina hum ahtinun Saista je Allah sotija roboj koje se plaćat od Allah Azza wa Jalla Koje se Bogo bojavne Wallazina hum ahtinun Koje se dobročiniteli Koje se dobročiniteli Koje čine dobro So svet da je Allah subhanahu wa ta'ala Motri svaki trenutak da Allah subhanahu wa ta'ala motri na njih svakoj tembe. Jer Allah, braću i cenine sestre, uvek je na strana roboj, na strana roboj rade najvredne, najvredne djela. Poput sabr, poput bogobojaznost, draga braćo, poput dobročinstvo. Inna Allahe ma'a sabirin, doista je Allah trpljivih. Inna Allahe ma'al muttaqin, doista Allah na strani bogobojaznih inna Allaha ma'al muhsinin alladhina hum muhsinun doista Allah na strana ti koji se boje od Allaha subhanahu wa ta'ala i ti koji se činiteli Allah azza wa jalla draga braćo jeste najbolji dobročinitelj najbolji stvoritelj pa Bogva to jest Allah azza wa jalla koji se stvori znači oblik i na sve daf jedna vaga uspostavi koje čuje kako stvori vo najlepši oblik. Laqad halakona al insane ahsan taqvim. Doista smo mi čovjeka stvorili u najlepšem obliku. Ahsan taqvim. U najlepšem obliku. Tako je da. Allah za ođele koji stvori u najlepši oblik, kako je stvorena da bide muhsin. Pošto je stvoren ahsan taqvim. Najlepši traži da bide dobročinitelj, da bide najbolji traži od stvorenja krene prema Allaha subhanahu wa ta'ala dobročinstvo ostale stvorenja. Da krene prema Allaha subhanahu wa ta'ala svoj dobročinstvo i na osnovu ovja započne tvoj život. I na osnovu ovja započne. Allah subhanahu wa ta'ala u sura Bekara Eri وأنفقوا في سبيل الله تدركنا الله فد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كده نفر لايت و أوباسنوس وأحسنوا إن الله يحب المحسنين دويستا الله عز وجل ولي دوبرو تشيكا ولي محسنين Jer Islam, draga braćo, pridava velika pažnja, dobrotisku. Uvaženi Efendija, lalite, ako ne bi je teško da prođete na druga naša linija, s obzirom malo da a, se pred nekoj prekid, da vidim koja je bolja linija, ta, tak je da slušam ovako divno predavane voderešno naša analicijna emisija islamske teme. Znači, na druga linija se prebacite. A može? Inša Allahum ta'ana. Dajde, poštene slušalci, evo, malo da vidim, da vidim aktivnije, uvijek smo su naše gosti, gost naše navičene emisije, Moamir Liko, naš student koji ima predavanje pod naziv, e, kao što smo čuli, dobročinstvo, pa i ja se slažem sa nego, pa čini i dalje dobro, pa nema veze što se vraća drugačije, tija je sve drug ima koji odreduje, nastavljamo da se družimo, evo drugi deo nekoliko pitanca, možda pratite, čepovika i druge naše goste, ako me tu je kad da se priključiti, da se podružime što aktivnije, da se povezujeme vakje kao što sme sega svekede. Sve, sve trebalo, telefon zvoni, alo, mi je sme tu je, svega normalno, naš glas ponovo će se čuje. Bujrom Efendija, možda nastavite. A se čuje me? će probam da se uspostavi veza i da se nastavi druženom u naše navečerne emisije islamske teme. Alo, selam alaikum, a se čuje me? Wa alaikum, salam, wa rahmatullahi, ta'ara. Se čuje me, inša Allah. Mašala, uvažene Efendija, nastavite vo vaše predavanje. Ja lalite što smo prekinali, jer mi radime za slušalci, a dobro bi bilo da se čuje malo bolja, kao što se nadame svega da će se čuje me. Inša Allah, Bismillah. Alhamdulillah, salatu wasalam. Dakle, smo rekli da Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka go stvorio u najljepši oblik, ahseni taqvim, i traži od stvorenja da bide muhsini. Traži od stvorenja da krene prema Allah subhanahu wa ta'ala sa dobročinstvo prema ostale stvorenja. Sa dobročinstvo u svest da Allah subhanahu wa ta'ala ga vidi stalno i na osnovu ovija, na osnovu ovija započne svoj život. Uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala veli Kur'an časni, esta'id billah. Wa anfiqu fi sabilillahi. I udjelujte na Allahov put. Wa la tulku bi ajdikum ila tahluke. I ne frlajte sebe u opasnost. Ne idite znajeći u opasnost. Wa ahsinu. I bidite dobročinitelji. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Doista Allah voli muhsine, to jest dobročinitele. Jer Islam, draga braću i tenne sestre, pridava velika pažnja dobročinstvu. Pridava velika dobro, e, pažnja dobročinstvu. I ne samo prema ljudi, draga braću, već i životinje, već i biljke i slično tome. Već i životinje i prema biljke i slično tome. Veli poslanik ali salatu wasalam va hadis. Zaista je veli Allah propisao dobročinstvo prema svemu. Zato veli kada ubijate radite to na najlepši način. Kada kolete veli, radite to na najmilostiviji način. Onaj od vas veli, koji kole, neka dobro veli, naoštri svoj nož kako bi olakšao svojoj žrtvi. Dakle, subhanallah, ovogo je din, draga braćo, toliko tenok da pridava volkava pažna i životini koja se kole. I životini koja se kole. Veli, poslanik alaih salatu wasalam, u drug hadis, Men la yurham, la yurham. Koji neće se smiluje stvorenja, Allah subhanahu wa ta'ala neće mu se smiluje. Koji neće se smiluje, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala njemu neće mu se smiluje. I činite dobročinstvo, jer Allah subhanahu wa ta'ala voli one koje dobro čine. Wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Dobročinstvo, draga braćo, je vađib svakomu na osnovu mogućnost. Jeste vađib svakomu na osnovu njegova mogućnost. Jer je, draga braćo, jedno od svojstva, svojstva najboljeg ummeta, to jest nas, naređivanje na dobro, draga braćo, jer je dobročinstvo, draga braćo, stvar koja osvaja ljudska srca, koja neprijateljstvo, koja neprijateljstvo ko zamenuje so prisno prijateljstvo ka što veli uzvišene Allah, azza wa jalla. Wa la testavu il hasanatu, wa la sejje'e. I lošo, i defa abilleti hi ahsan i lošo lošog so dobro fa idha levi bejneke o bejnehu adavatun ke annahu valijun hamim pa toga koji ti je neprijatel zaista će ti postane prisni, prisni prijatel. jer je dobročinstvo draga braćo islam jer je dobročinstvo draga braćo iman i ihsan jer je dobročinstvo ta stvar koja će mena stanje draga braćo deneska u koje se mi je nođame koja će draga braćo stanje pokuje se mije na ođame ukoliko, ukoliko stedime e, svojstva e, ukoliko posjedujeme svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala napomina u Kur'an čast. Allah azza wa jalla smo rekli da voli muhsini. Da bi čovjek draga braćo biv muhsin mora da posjeduje nekoliko svojstva koje je Allah subhanahu wa ta'ala napomenav napomena u svoja knjiga u Kur'an časni. Uzvišen Allah azza wa jalla u sura Al Imran veli. Estaiz billah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم اترشت كوبرس برما غسبودارا باشد وجنة عرضها السماوات والأرض إكا جنة كوية راس بروستران كوكو السماوات كوكو نبسا والأرض إزمنا وعدد للمتقين إكو يسبرمن زبوغو بوازن الذين ينفقون في السراء إتيا كوي أدلوين كوغا سيفو أوبيلة كوغا إما والضراء i koga Allah subhanahu wa ta'ala im podari pomalo, koga se vo problem wal kadhi min al gajda i tija koje srđba savladuje wal aafina ani nas i koje prašta luđam wallahu yuhibbul muhsinin a doista Allah azza wa jalla voli muhsina nastavlja uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svoj govor pa veli esta'id billah alladina idha fa'alu fahishatan a tija koje će uradet jedno lošo delo au zalamu anfusahum ili koje će se ogrešet ili koje će učinet nepravda prema sebe zakaru Allahe pa veli se seća na Allaha subhanahu wa ta'ala se seća uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala estagfaru li dhunubihim i traže to prosto od Allaha subhanahu wa ta'ala za svoje gresi wa me jagfiru dhunuba illa Allah pa koji je toga koji može doprosti gresi ako ne Allah subhanahu wa ta'ala Koji je toga tawab ako ne uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala. Koji je toga gafur ako ne uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون i oni ne ustrajat vo greh ne ustrajat vo greh draga braćo i reći Allah subhanahu wa ta'ala koga se vo teškoća i koga ima mnogo i koga ima malo kad će poneme draga braćo subhanallah Abu Bekrov iman Zašto bif veći od iman ummeta, kao što veli poslanik ali salatu wasalam, da se staji iman Ebu Bekra na vaga. Na jedna strana iman Ebu Bekra i na druga strana iman ummeta, čitavog ummeta prevagnuo bi iman Abu Bekra. Znači tu je ka mora da postoji nešto, da postoji nešto zbog čega, e, zbog, zbog što bif iman Abu Bekrov radijallahu anhu volko težog. Draga braćo, Abu Bakr radijallahu anhu kad došao v poziv za džihad pa poslanik ali salatu wasalam im rekao da udele na Allahov put azza wa jalla svako je pomogućnost koliko što može i Omer radijallahu anhu se sraduav i rekao evo prava prilika da će preteknem Abu Bakra radijallahu anhu da će go preteknem jer on biv bogati od Abu Bakra radijallahu anhu pa Omer radijallahu anhu od svoje imane udeli v pola I mu rekov poslanik alaih salatu wasalam Omer što su udelim na Allahov put. Pa mu rekov Omer radijallahu anhu sam udelim pola od svoje imane. A što si ostavim svoj zi porodici sam ostavim pola u Allahov poslaniće. Nakon ti ja došao Abu Bakr Siddiq radijallahu anhu. I mu rekov poslanik alaih salatu wasalam O Abu Bakr što su udelim na Allahov put. Pa mu rekao Abu Bakr radi Allahu anhu, o Allahov poslaniće su mudeli sve. Pa mu rekao poslanik ali salatu wasalam, što si ostajiv svojzi porodici, što si ostajiv za svoja porodica ako su udeli sve na Allahov put, o Abu Bakre. Pa veli Abu Bakr mu rekao, sam ostajiv Allaha i poslanika. Sam ostajiv Allaha i poslanika, Allahu akbar. Pa veli Abu Bakr, svoja hrka koja ga ima na sebe mu bila nova veli pa ga trnav od sebe i ga udelim na Allahov put. Nema mnogo, draga braćo, hrka nova ga udelim na Allahov put, azza wa jalla. Pa kako videv Džibril, alaihissalatu wasalam, mu rekao v poslaniku, saši da je Abu Bakr, so stara hrka. Pa veli mu rekao v poslanik, alaihissalatu wasalam, pa on udeli sve na Allahov put i ta nova hrka što mu bila ga udelim na Allahov, azza wa jalla, put. Iako nema mnogo, draga braćo. Idi mu rekao Džibril, poslaniku idi mu prenesi selam od Allaha subhanahu wa ta'ala. I reči mu Allah azza wa jalla go prašuje, a je on Abu Bakr as-Siddiq zadovoljen su Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Draga braćo i cenne sestre, mi je cev život se trudime da bi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bih zadovoljen su nas. Abu Bakr as-Siddiq go pozdravlja Allah subhanahu wa ta'ala i go prašuje, a on Abu Bakr zadovoljen su Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Abu Bakr počnav da žele i rekov tri puta, zadovoljen sam su svojeg gospodara, zadovoljen sam su svojeg gospodara, zadovoljen sam su svojeg gospodara. Draga braćo, wa iman vallahi, wa iman vallaha subhanahu wa ta'ala. Iako Abu Bakr nema piddara i biv, vološo stanje, ali Allah subhanahu wa ta'ala, porajte, kakva blagodat mu podari subhanallah i koje srđba veli Allah subhanahu wa ta'ala u naredni ajet savladuje. To jest nekoj kad će ga uvredi ka što bilo Abu Bakr Siddiq neko čuje go vređa Abu Bakr Siddiqa radi Allahu anhu pa on ne mu vraća. Nakon tija poslanik ali salatu salam od, od sprotiva ga gleda i se smije. Abu Bakr ne mu vraća, a posanik se smije. Nakon tija Abu Bakr mu, mu vrativ njemu i posanik se nalutiv i ilezo ka Nakon te Abu Bakr Rasidig radi Allahu anhu ošavke poslanika. I mu rekao fu Allahov poslaniće, on dorme me vređa, ti si se smijav. Ja ka mu sam vrativ si izbjega. Pa veli poslanik ali salatu wasalam mu rekao on dor te vređa, meleci mu vraćali isto. Ti ka mu a šeitan ke se nađa, ja ne boravim na tija mesto. Dakle, da čovjek savlada, savlada svoja sržba, nekoj kad će go uvredi, ka će mu reći nešto što ne je, kad će go opcuje, on svoja srđba ga savladuje, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto što je ovo predaba Allah subhanahu wa ta'ala rekao, o sina Ademo, seti se mene, kad će se nalutiš. Pa ja će se setim na tebe, kad će se nalutim. I neće te uništim zajedno su tija koje će biti uništene. Imam Ahmed, rahimahullah, navodi predao da mu hrera radi Allahu anhu, da poslanik alaih salatu wasalam rekao, Lejse šedidu bi surati. Innama šedidu ledi jemliku nefsehu anil godabi. Ne je jak toga koji pobeduje druge, nego je jak toga koji će pobedi sebe tokom sržba. Sržba, draga braćo, kad će veli poslanik, ali salatu wasalam, u drug hadis, sržba od šeitana. Srčba od šeitana, a šeitan je veli poslanik, ali salatu wasalam, stvoren od vatra. A vatra se gasne so voda. Pa veli, kad se naluti neko od vas, neka se, neka se abdesti. Kad će se naluti neko od vas, neka se abdesti kako bi, bi mu prošla sržba. I veli poslanik, eh, stahvirullah, Allahuma azza wa jalla reč i koje ljudima praštaju. Praštaja, draga braćo, tijam kojim čine nepravda. A danas kad draga braćo, na, na muslimani se čini nepravda ogromna. Jer, draga braćo, najugrožene, najugrožene ljudi se jetimi, draga braćo. A mi je denes kao Allahi umet poslanika, ali salatu wassalam, sme jetimi. I zatim, draga braćo, se čini golema nepravda na nas. Ali inša Allahum tara da mi je bideme od Allahum azza wa jalla muhsini robo i negove koje će prašta ljudima, e, ljudjam na tija, na tija neprade. Tako da keni ne ostanuje e, ništo protiv nikogo. A zaista Allah subhanahu wa ta'ala voli tija koji rade dobro. Veli poslanik ali salatu wassalam, za troje veli se zaklinjem. Da se imovina neće smanjiti od sadake. Da će Allah subhanahu wa ta'ala robu koji oprosti samo povećati, samo povećati veličinu. I da će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići onoga koji radi Allaha bude skroman. Koji radi Allaha bude skroman. Veli poslanik alaihissalatu wassalam po drug hadis od ruka hadis i da mu se digne stepen ili deređa. Prva stvar koja treba da uradi jeste neka oprosti onome koji mu nasilje učinio. Neka oprosti onome koji mu nasilje učinio. Druga stvar, dadne onome koji je njemu uskratio. Da mu dade ako mu on uskrati i uspostavi vezu s onim koji je s njim prekinuo. Da uspostavi veza s toja koji prekina veza s njegom. To jest, ako الله سبحانه وتعالى كوغان استبلغ غور استغفر الله واذا فعلوا فاحشه يقول لنكو يجره او ظلموا انفسهم الى كوسوغرش بما سبب ذكروا الله سسجع الله سبحانه وتعالى استغفروا لذنوبهم يتراجع تو просто الله سبب مين اجرسي و عليه الصلاه والسلام وحديث ذلك ako čovjek počini grijeh, pa kaže gospodaru moj, počinio sam grijeh, pa mi oprosti. Traži oprost od Allaha. Allah će uzvišeni na to reći. Moj rob je počinio grijeh i zna da ima gospodara koji prašta grijehe i za to kažnjava, zato ja opraštam svome robu. Nastavlja poslanik ali salatu wasalam, ako zatim učini drugi grijeh, Pa kaže, gospodaru moj, ja sam počinio gre, pa ti mi oprosti. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala opet će reći na tija. Moj rob zna da ima gospodara koji prašta grijehe bi kažnjava, pa će mu oprostiti. Nakon tija opet poslanik ali salatu wasalam veli. A zatim, ako učini novi grije, pa kaže, gospodaru moj, učinio sam grije, pa mi oprosti. Veli opet Allah azza azzawajal će reći, moj rob zna da ima gospodara koji prašta grijehe ili koji zato kažnjava, oprosti ću mu. I veli poslanik ali salatu wasalam opet, pa ako zatim učini grijeh i kaže gospodaru moj, učinio sam grijeh pa oprosti mi, pa veli Allah azza wa jalla će reće, moj rob je znao da ima gospodara koji prašta grijehe ili koji zato kažnjava, svjedočim da sam mu oprostio, svjedočim da sam oprostio svome robu, pa neka radi šta moći. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala svedoči da togu ako i traži oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla mu oprosti. Draga braćo, iblis lanatullahi alaih, nakon što ga Allah subhanahu wa ta'ala izbaciv ili udaliv od svoja milost, pa on zbog svoja okolost ili zbog svoj greh kriv Allaha subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, قال فبما أغويتني pošto si mi isterafot od džennet لأقعدن لهم صراطك المستقيم i će senem na tvoj pravi put ثم لآتينهم من بين أيديهم posle će im vlizam od spreda من بين أيديهم ومن خلفهم i od ođeza وعن أيمانهم وعن شمائلهم i od desna strana i od leva strana dakle će im davam vesvese će pokušavam da ga skrenem od tvoj put. Da ga odnesem, od, odnesem vo stran putica. Wala tajidu aktharuhum shakirin. Od njih većina neće biti tija koji će ti zahvaljujet. Iblis obećav da će navodi ljudi na grijesi. A Allah Anze ođele također obećav da će praštati tijam robojim. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Doista Allah Azza wa Jalla saka da bi oprosti. Pa mi je draga braćo, sada sledime Iblisa lanetullah ili stedi me uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A tija koji stedet uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika wa me yuta'i Allaha wa rasulahu faqad faze fauzan azima. I ako stedet Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika njegovo, oni će uspet, veliki uspeh. I ne ustra draga braćovo gre, wa lem yusirru ala ma fa'alu, wa hum ja'lamun. I ne ustra draga braćovo gre. I, I da urade grijeh, traže to prosto od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer šeitan, draga braćo, čovjeka prvo gotera da radi dobro djelo. Da radi grijeh. Pa nakon tija gotera da se pokaja Allahu. Pa nakon tija opet. I tako i tako. Na kraj dođa u toj stepen da iblis lanetu Allahe alaihi pokuša da mu dade vesvesa, da mu izgubi nadavu Allahu azza wa jalla milost. Allah subhanahu wa ta'ala veliku li ja ibadi, ej robovi muje. لا تقنطوا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن قبيت نادب الله سبحانه وتعالى من دوست تراجي توبرست od Allah subhanahu wa ta'ala jer je on Allah azza wa jalla toga koji prašta veli poslanik ali salatu wa salam u hadis ona veli koji traži oprost neće pretjerati makar to učinio 70 puta u jednom danu makar traži poprost od Allaha subhanahu wa ta'ala 70 puta na den i ne mora da se ograniči ovde kad 70 puta, već poslanik ali salatu wasalam ukažuje na mnogo ovde ka, i da traži 700, draga braćo, i 7000 puta Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti. Draga braćo i tenne sestre, duzne smo mi je Allah subhanahu wa ta'ala ne zaduživ da čini me dobro i da zabranujeme loše stvari, draga braćo, so svijest da Allah subhanahu wa ta'ala uvek ne vidi Jer, draga braćo, kad sam napomnav malo pre, oja se svojstva koje ne čine najbolji umet. Oja se, draga braćo, dobročinstvo jeste, draga braćo, jedno od svojstva koje nas ne čini, ne čini najboljem umetu. Veli uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala. Vo Kur'an časni, esta'id billah. Kuntum khaira umetin, uhriđet li nasi. Vi jeste naj, zaista najbolji umet koji je izvaden do svega od ljudi najbolji umet, umet poslanika alaih salatu wasalam. Ali da bi čovjek bil najbolji umet, da bi smo bile, na, bile najbolji umet, ime šartoji. Da muruna bil ma'rufi, naređujete, naređujete dobro. Wa tenhevna anil munker, i zabranujete, ili e, zabranujete zlo, udalavate od zlo. Draga braćo, ta muruna bil ma'ruf, da naređujeme dobro. Ali, dok naređujeme dobro, ni u kom slučaju, ni slučajno da zabranime sebe. Allah subhanahu wa ta'ala veli Ata'muruna nase bil birri Zar naređujete luđam da čine dobro Wa tansauna anfusakum A potom zaboravate na sebe Wa antum tatluna al kitabe A vi je učite knjiga Čitate knjiga Afala ta'qilun A će se opametite više Dakle Allah subhanahu wa ta'ala luđi koje naređuje luđam dobro A same ne gorade tija uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala Ge naziva kao bespametne Kao ulave الله سبحانه وتعالى بلغ قرآن شاسني يا أيها الذين آمنوا ووفي كوي بيروتا لما تقولون ما لا تفعلون زاش شوية نصبرتا أدروغ رادتا كبر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Asmena Veza, uvažena Efendija. Poštovim slušalci, mi jesme i dalje tujeka, malo smo izgubile Veza, mreža, ali naš gost je uvijek uz nas, pa svakog momenta može da se priključi, vidite na trasi, u sradje. Jedan njemu ravnog nema, sjećanja, njihova su djela vrijedna istina, Istina je samo jedna, mi smo tu Više nemamo dilema, Allah je Jedan njemu ravnog nema Na beharu kapiro se uzvišenom sađdu čine, bos nad ovom sunce zove, da na putu mraka sine, u svjetlosti njegovoj se, istina o nama krije, Allah džu i ferhadiju, porušio vjetar nije. Sjećanja njihova su djela jedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nemamo dilema, Allah je jedan njemu ravnog nema. Sjećanja njihova Njihova su djela vrijedna istina, istina je samo jedna, mi smo tu. Više nema vodi nema, Allah je, jedan je mu ravnog nema. Assalamu alaikum, smena reza. Alaikum salam, rahmatullah. Evo, poštovni slušalci, kao što smo obećali da će se uspostaviti ponovna veza nakon odlaska mreža. Naš gost je ponovo tu i će nastavi njegovo divno predavanje. بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله dakle draga braćo sam rekao da dobročinstvo je jedno svojstvo koje nas ne čini kao najbolji ummet Allah subhanahu wa ta'ala veli kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi doista ste vi najbolji ummet koji je izvaden od ljudi ta'muruna bil ma'ruf naređujete dobro wa tanhauna 'anil munkar izabranujete zlo nakon, draga braćo, dakle, ta murune bil maruf, da bi čovjek naređuav dobro, ne sme ni u kom slučaju, ama apsolutno ni u kom slučaju da zabraji na sebe. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni. A ta'muruna nase bil birri. Zar naređujete ljudjam da čine dobro? Wa tansavuna anfusakum. A potom zaboravate na sebe. Zabravate na tija što zborite druge ili vi ne radite وأنتم تتلون الكتاب عبيت تتيك ويشتا كنيغا أفلا تعقلون زرنك سو طمتت فيشة Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala koji ljudjam naređuje dobro, a potom same ne rade tija, uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala joj karakterisuje kao bespametne, kao lude. Uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala vasura, druga vasura, saf, veli, ja ejuha alladhina amanu, ovi koji vjerujete, lima taquluna ma la tafalun, zašto jedno zborite, a drugo radite. Kjabura maktana inda Allahi, kako je Allah umrsko, kjabura maktana inda Allahi, en takulu me la tef'alun. Kako je Allah umrsko, kada jedno govorite, a drugo radite. Kada jedno govorite, a drugo radite. Dakle, ne smeme da zabravame na sebe. Draga braću i cenine sestre, nažalost, isto golema poteškoća, vallahi, gorećujem ali mora da go rečem da danes kao naša sredina i ne samo vo naša draga braćo nego i vo širom islamskog svijeta pa nam jedan virus ili pak da rečem prljena je draga braćo bomba so cilj da uništi ljubav dobročinstvo ljubav dobročinstvo je ne prema druge i samilost samilost i slično tome bomba draga braćo koja je frljena od strane ljudi koje tvrde za sebe da uspostavljaju red na dunjalu. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi. A kad im se reče ne, e, ne širite fesad na zemlja. Kalu innama nahnu muslihun. Oni veled mi samo uspostavljame red. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. A oni se tija koji ruše red na zemlja. Ali oni nije se svetli. Nije se. Nažalost, draga braćo, obuhvatila i pogodila naša sredina ozbiljno pogodila ummet za koji Allah subhanahu wa ta'ala veli kuntum khaira ummetin uhriđet li nas. Da ste najbolji ummet. I mu oštetila, draga braća, to jest mi oštetila naše svojstva koje go čine, koje ne činet kao najbolji ummet. A tija se, draga braćo, jeste li imanu billah, iman vo Allaha subhanahu wa ta'ala, al amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar naređivanje dobro i odvraćanje od zlo. Dakle, danas kao naša sredina, draga braćo, ne mojme da najde me čujeka koji naređuje dobro i odvraća od zlo. Subhanallah, da Allah azza wa djelle sačuva. Draga braćo, ako čuje, ako za neku je auto, primer, se veli da je najbolje auto, pa ako mu se ošteti motor njegov, onda ono jeste dobro, draga braćo, ali ne i najbolje. Ne i najbolje. A da bi, da bi smo oštetile toga motor, Прво мора да знаме која функција има тогуа мотор. А да би сме знале таа функција мора да изучаваме механика. Дакле човек, драга брачо, глуп, прво треба да биде глуп, па да биде, да биде паметен па глуп. Јер глуп човек не може да биде глуп. Дакле, драга брачо, да би сме оштетиле тогуа мотор мора да познаваме прво добро тогуа мотор. Deneska draga braćo, koji ljudi koje narušile naše svojstva, koje ne čine kao najbolji ummet, oni, draga braćo, istražuje naš din. Draga braćo, oni izučave ovoga din, zašto da bi go oni uništile? Da bi oni go uništile. A mi, draga braćo, treba da izučavamo ovoga din, kako bi sme bile tija Allahove roboj koje će nositi Allahove azza wa jalle zastava koje će rade za Allahom din, da reče Allahom azza wa jelle, vide gornja. Nemoj šetan so nekoga da se poigra, draga braćo, niti so nas, pa da pomisli da bez nas ovoga din će zagine. Ne vallahi, draga braćo, bilo mi ov prisutni ili ne, ovoga din, draga braćo, Allahom svetlo će vide prisutno. Juridune li jutofi u nur Allahi bi afuahim. Oni saka da ugasnete Allahom azza wa jelle svetlo, so ustanina. nina. والله متم نوره ولو كره الكافرون Allah azza wa jalla će učinila svjetlo njegovo uvek bide prisutno makar bilo makar bilo krivo i nevjernicam dakle draga braćo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'an časni وَلْتَكُوا مِنْكُمْ أُمَّةٌ I neka ima jedna grupa od vas jed'una ila al-khayr koje će poziva na khayr, na dobro وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ koji će naređuje dobro وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ koji će zabranuje zlo pa ulajke humul muflihuna, tija će vidjeti spašene. Dakle, da ima, draga braćo, grupa ljudi koji će pozive evo hajr, koji će naređuje dobro i odvraća od zlo. Draga braćo, Hasan al-Basri veli, se sećam veli, ili pamtim vreme, koji čovjek veli postiv, postiv veli, i samo da bi učini vortak vo svoje dobro delo veli, брата да би го учинив ортак во своје добро дело вели неја во своја куќа. Не го идоав ке брата вели му речував, дај нарани ме за ифтар, спреми ми нешто јадене и ти исто да учиниш хајр. Да ми бидеш ортак, партнер во тогова хајр. Оле, драга брачо, уметот кеде ќе дошол. Да Аллах субханаhu ва таала сачува. Сме рекле да нареđujеме добро и одвраќаме од зло. Али да би човек нареđував, драга брачо, добро и одвраќа од зло, први шарт јесте илм Wallahi, draga braćo, najveći šart jeste ilim, to jest znanje. U Buharina, draga braćo, zbirka ima poglavlje koga veli Babu l'ilmi qavla l'qavli wal amal. Poglavlje o ilmu, o znanju, prije riječi i djela. Znači, prije riječi i prije djela mora da se poseduje ilim, draga braćo. Kul hadihi sebili. I reči, ovo je put moj ad'u ila Allah, ja pozivam ka Allahu, ala basiratin, sa znanjem. Ja pozivam ka Allahu subhanahu wa ta'ala sa znanjem. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad se obraća poslaniku alaih salatu wasalam uveli fa'lam annahu la ilaha illa Allah. I znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Annahu la ilaha illa Allah. Znaj da nema drugog božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer draga braćo sve prođa preko ilmu. I ovoga, draga braćo, din je sačuvan su ulema, su učenjaci. Ovoga din je sačuvan su učenjaci. Inna anzalna zikra wa inna lehu lahafidhun Allah azza wa jalla veli. Mi je sme objavili ovoga Kur'an i mi je će go čuvame. Mi je će go čuvame, draga braćo, kad će sačuva Kur'an časni ako ne su učenjaci. Ako ne su učenjaci koji učile, koji žrtvovali svoj život za ilim, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an časni go sačuva preko njih uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala go sačuva preko ni do sudni den, do sudni den će biti taki. Također, draga braćo, bogobojaznost koja je vrlo bitna stvar vodin, prođe isto preko ilm. I ona isto, draga braćo, se vrzuje preko ilm. Veli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, innama jahša Allaha min ibadihi l'ulama, zaista najviše se plaše od Allaha subhanahu wa ta'ala učenjaci, l'ulama, Učenjaci jer znet kada se plaše od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znet način da spoznet Allaha subhanahu wa ta'ala. Jahil, draga braćo, ne može da spozne Allaha subhanahu wa ta'ala na prav način. Mora da se uči, draga braćo niti razumijevanje Kur'ana, draga braćo, ne može bez ilim. I razumijevanje Kur'ana se veže za ilim. Veli uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَيَقِلُونَ I ne može da razmišlja od njegu osim pametne. Ne može da shvatet osim pametne, draga braćo. Kul hel jeste u ledine ja'lemune u ledine la ja'lemun. I reći da li se iste tija koji znajet i tija koji ne znajet. Nije se vallahi, draga braćo, nije se isti. Također, draga braćo, put koji vodi do džennetu l-firdaus, put koji vodi do džennet prođa preko ilm. Ovoga put isto, draga braćo, se veže, se veže za ilm. Veli, poslanik alaih salatu wassalam, man salaka tariqan, jatlubu bihi ilma, sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna koji će ileze na put da traži znanje, da traži ilm, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakša put koji ide, koji ide na džennet. Dakle, draga braćo, prva stvar, prva stvar koja treba da se uradi, da bi sme narođuvali dobro ljuđa, mi odvraćali od zlo, prvo, draga braćo, treba da spozneme prvo Allah subhanahu wa ta'ala, a tija prođa preko, preko ilm, da bi se mi osvetile, draga braćo, mušlicam, zbog koja što rade danas kad se ovoga umet, ne može me nikako osim sa ilim prvo. Prvo sa ilim, draga braćo, i sa nišćo drugo. Ilim. Druga stvar, draga braćo, šart jeste hafak. Da čujek glagol, zbivanje, radnja, draga braćo, radnja. Allah subhanahu wa ta'ala, koga zbori vo sura Bekara, priča taluta i džaluta. Pa imale so taluta luđi, I Allah subhanahu wa ta'ala gi iskušav, Allah subhanahu wa ta'ala gi iskušav so reka, pa veli, pa man šaribe minhu felejse minni, pa im rekao ftalud, koji će pio dobe reka, ne je so nas, pa pile većina od njih, ostanale malo broj, malo broj, so taluta, malo broj. Nakon tija, ka videle vojska, ka videle vojska talutova, i veli Allah subhanahu wa ta'ala rekle, Nema stra, draga braćo, nema ne rekle mora da se ratuje. Već direkt zele sable u ruke i kem min fijetin kaliletin golebet fijetin ketirotan bi iznila. Oko malove zajednice, malo grupe, pobedile goleme e, grupe kao što bilo, bitka na bedr su Allahom azza wa jalla dozvola. Znači, odma draga braćo što spoznali zele sable ošle vo džihad. A što veli Omar Muhtar radi Allahu anhu, E, veli Omer Muhtar, rahimahullah, astagfirullah, rahimahullah, veli Allah Azza wa Jalla mene mi narediv džihad, mi narediv borba na Allahovom putu, da se borim ja, a uspeh jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi je će pobedimeli, će izgubinem, tija mene ne me interesuje. Mene, moja dužnost mi je da ja ratujem na Allahom Azza wa Jalla put. Od ovde zaključuje me, draga braćo, da čovjek treba da gleda što mu je rabota. Što mu je rabota. A ne, draga braćo, kak je naš, se dešava. Ке нас, субханала, ке муслимани, нажалост, денеска само воля треба, драга брачо, два минути. Гледаме видео некој, о, иман ми расте, о, мора да се ради, ова мора да се ради. И кога ќе дојде, кога ќе дојде во дело, а, одма, нистину ја мрше. Зашто? Мора да се направи тија, драга брачо. Мора да се... bo selo se dešava krađi i slično tome. Mora selo da se zaštiti. 20 godine mora selo da se zaštiti. Zemi, dragi brate, zemi lopata i kopač, idi negde zastani, idi na barbula zastani, idi na golem izbor, sigurno će imaš pristalice koje će ti se pridružet. Sigurno će imaš pristalice koje će ti se pridružet. Jer čovjek, draga braćo, naročito muslimani vo denešno vreme, mora da bide pokretači, da pokreta akcije, subhanallah. Znači, a ne samo mora da se uraditi, a mora da se zaštiti selo. Mora kocke da se istrge, mora ova da se izrabota, a nikoj da zeme tija. Wallahi, draga braćo, tem min fijetin kaliletin galebet fijetin kathiraten bi idnillah. Znači da čovjek počne u harak, počne, pa Allah subhanahu wa ta'ala na kraj im podari uspjeh. فقتل داود جالوت إدابوت وأبير جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فالله عز وجل مداف ضاست مداف مدرس وعلمه مما يشاء يقول نوشف الله عز وجل تياشو ساكب I treća stvar, draga braćo, na ovoga put, znači prvo smo rekli ilm, bez ilm nikako, ni slučajno, draga braćo, ni slučajno. Druga stvar jeste harak, zbivanje radnja, da čovjek spozne i radi po tija djelo. I treća stvar, draga braćo, jeste dova i sabur. Dova i sabur. Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što oja, ova grupa sotaluta, pošla vo džihad i počnala da se bori, pred da počne, veli Allah subhanahu wa ta'ala, u Kur'an časni mi činile dova Allahom. Rabbena afrigh alayna sabran. Allahu spusti na nas sabr. Wa thabbit aqdamana. Učvrsti naše noge. Wansurna ala alqawmi alkafirin. I dajni i pomožine i pomožine protiv narod, protiv narod mušrički. Poslanik ali salatu vesselam isto na bitka na Bedr, na bitka na Bedr. Prvo draga braćo, šuradi nečini vdova poslanik ali salatu vesselam. Već naredi strelci, naredi e, redoj Dar zada tak što će se rabota prva, će se gađa, će se frlja kameni, koplje, što kako, naredi. Nakon tega poslanik ali se ratu wasalam ošao u svoj šator i čini vdova Allahu subhanahu wa ta'ala da ga pomože. Allah subhanahu wa ta'ala mu kabuli vdova, Allah subhanahu wa ta'ala mu kabuli vdova i su Allahom azza wa jalla pomoć osvojile ta bitka. Su Allahom azza wa jalla osvojile ta bitka. Znači, draga braća, opet ponavljam, da bismo naređuvali dobro i забранувале зло или одвраќале од зло, први шарт јесте илм, други шарт јесте, драга брачо, радња, затоа или практикуваме, практикуваме и трета ствар јесте дова, драга брачо, и да сабураме на све искушена кои ќе не задесет на тоа пут. Молим Аллаха субханаху ва таала да не учини од мухсини од тие доброчинители. Молим Аллаха субханаху ва таала да спушти сабур на нас Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ne učvrsti naše noge. Molim Allaha uzvišenog da pomože muslimani širom svijeta kada su oni ugrožene. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da što prekazni mušrici. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje da ne uputi učvrsti na put istine. Wa akuli qavli hada wa staghfirullaha li wa lakum fa staghfiruhu innahu huwa l'gafur rahim. Wa ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah te za danas ka inša Allahu ta'ala volko pošto i e, pokasne sadke mene i nema toliko vreme mora da se uči inša Allahum ta'ala a sljedeći put inša Allahum ta'ala će se družim još poveći Mašala uvažene Efendija da te Allah nagradi i za volko vreme ne ovaj malo kroz družine i kroz emisije koje ste odvojile truti i pripremili emisije za nas i za naše slušalci. A, samo bismo zatražili od vas ako je moguće da postavite jedno nagradno pitanje i nakon toga mi će se podružime vo naša emisija. inša Allah će postavim e, pitanje pošto ajde da postavim e, koja je sura koja nema slovo mim koja ne se nađa nas slovo mim Hvala. koja je sura koja u onane se nađe slovo mim, m. Kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha pošteni. biti na straha pošteni sudnji dan kad nastupi kada zemlja zadrhti kad te majka ostavi kome li ćeš onda poć kog ćeš zvati u pomoć O Allahu jedini sudnji dan kad nastupi ti nas raha pošteni O Allahu jedini da nebo propadne, zvijezde seđdu učine, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? Nakon što sme čule nagradno pitane, e, ne da li je naš gost na veza da se posle namime? Salam alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi brekatu. Uvaženi Efendija, mi vijedor ste postavili pitanje, mi smo imali jedan telefonski poziv koji ne bi vezan za, za, m, mm, za javno, znači bo kontakt emisija. Pitanje ste postavili, kako ste se sumorili posle ovako divno predavane? Pa, alhamdulillah, malo ima itija, ali dobro, Alhamdulillah, ne baš mnogo. Inša Allah, tada će radim još veće dela pa će ima i pogolem umor se znes, subhanallah, ovoga dunija luk je pun so umor, inša Allah, tada mora da se navikiname. A, mi jesme, poštani slušalci, u emisije islamske teme, a vi koje tražite od nas e, nekoje ekstra žele, u ova prilika ne možeme da vi ispunime i bi smo sakav preporuka, pošto na vaš poziv se čuo i naš radio da je prenos tamo, na vaša preporuka da vidite malo kulturni i da se ponašate na poziv da znate ki vikate vo javnost vo medijska kuća. Uvaženo Efendija, da li će nastaviti su nekoliko pitanca ili od vas za kraj pored vakov umor da ne proučiš neko ilahija i da privede me kraj, a će potraži me e, nešto drugo da se družime vo naredno vreme. Hvala. Pa inša Allah, da će se potrudim. Ajde, Bujrum. Samo ne, samo ne znam, pitane ili... Ne, pa dobro, pitano nema veze sve, jedino ako dajeme drugi dio emisije za pitane i odgovori za naše slušalci, pošto sam čuo o kraji vaše izlagane da ste a. so vreme tesne i da imate obaveze, a ne, ne želim da ti oduzimam dragoceno vreme koje treba da bolja emisija da ni se spremi, znači poviće da učiš. <laughs> Inša Allahum ta'ala, onda je na ilahija će proučime. me. и она ќе биде за крај денешно дружење со вас, а? Иншаллах таала, ја туе се, ја овде сум иншаллах таала јаш мало. А имаш гости некои туе покрај тебе? Имале ошле гости им се заспало, ја не гледа имам, алхамдулилла, емисија сум имав и они легнале сега. Иначе увек они, ја им кажувам што се зборило, кај се зборило. Pa dobro za ova prilika da čujem Emoha Ilahija. Pa e, samo još jedno, ako ne ti je teško da ponoviš e, pitane. Koja je sura koja ne posjeduje slovo M? M? M, M, da. Ok, poštani slušalci, evo i za vas i za naše koji pratite preko Facebook, nagrada pitane za današnje naše emisije Sanske teme je koja je sura koja ne posjeduje slovo M? Očekujeme odgovor tu je naš e, uvaženi Efendija, a umeđu vremeno mi jesme so nego, pa prilika imamo da čujemo Ilahija, a so ova Ilahija koristi me prilika da poselam ime sve naše slušalci koje se zajedno sa nas. Inša Allah, Tara. Ilahija, ej Allahom pogledaj mi, inša Allah, Tara, glas ako me posluži. <laughs> Baš e, mene što mi se sviđa i danas kad sam ga odbrav za početak emisija. A, inša Allah. Pa ne li, pa ne li, ne li je sramota da čuvaš lepo ruke, a gladen da sediš? Svi naručuju, svi naručuju, žele sve ovo, no ja nikoga ništa da nečem. Pa aj neka vide za mene, za naše slušalci, ajde bojno muha. İnša Allah. Ey Allahu svjetlo duše im plavog neba vlasniće, Ey Allahu svjetlo duše i plavog neba bablas Kud god lice ja okrenem, Tvoj pogled me se dotiče, وسو زمان قد سگوشیم کادا سرتن توجیه چیم دازیوان ته آنچی سوشیم چویم توی سه چی ای الله را دوستی نداشت را دوستی ما ای الله ای را دوستی نداشت را دوستی ما يا عيس كوسي سفلو بابي آلي كنت وين ايما تي من ما تا كنت بل سبحانه Yan Jaću tebi tovu činit, griješan al dana odana. Ey Allahu pogledaj me dno duše moje ti Ey Allah'ım fogle daimet naduše moje ti vidiš koliko te ona voli i kol se tebe stidim. Koliko te ona voli i koliko se tebe stidi. Barakallahu fiku. Poštani uvažene Efendija, mašala ste ala nagradi i vlas da ti podari. Ima me jedan odgovor pristigna, dur ne sme se poselamime, da proveriš eh, sura, sura Kevser, Da li je tačan odgovor? Tačan odgovor, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla da nagradi svaku što odgovori. Tačan odgovor. S obzirom da smo dobili tačan odgovor, poštovani slušalci, lepo je prilika imate da naručite vaša želja da se ispuni vaš trud, da, ve na, da za vaš trud da ve Allah nagradi za što ste se potrudili da odgovorite na današnje naše nagradno pitanje kroz emisija Islamske teme i gost večerašnje emisije Muamer Aliko. Znači, nema M vo sura Kevsera. A koja je sura Kevser, uvaženi Efendija? Inna a'atajna kel Kevser. Hajde do kraj. A, volena ta dloka, ja ne gazno. ne, ne, baš da čujem, ali posjeduje slovo M malo. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Evo, poštovani slušalci, znači ova sura, sura Kevser, ne posjeduje slovo M i naša slušiteljka odgovorila na naše nagrado pitanje, golem selam, ako ima neko ekstra žela da ispune ekipa Radio Bambus, pa neka se obrati. Mi je nastavljeme vo naše navećeno družine da se družime so našeg gosta. Što će rabota me dalje? Ja ne znam ja da dalje, ja do ovde znam as ja. <laughs> Dobro, pošto ne bi sotakav eh, da otvorim emisija drugi deo pitanja i odgovori, jer možda pristigne neko je pitana, a znaš, vo praksa nije ovde u studiju, da ne odbija me naši slušalci, pa zato ja prašujem tebe. Nije, ne, ja sam rekao, inša Allah, tjela, pošto još i stvarno ne se osjećam, možda ono bi sam odgovorio, ali pa opet izbjegavam ti, jer ovo nije, nije ova utakmica, pa će dobije Barcelona, će dobije Real Madrid, ipak je Allahov din, tako da ako dade me pogrešna <laughs> odgovor ili pogrešna fetva da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva možda <laughs> tak je da ima alhamdulillah po učene mnogo po tja pitanja je da znači mi je nemam evo praksa da ve opterećujem evo ova emisija imame mi je e, koga ni se naše drugi gosti za pitanja i ima jedan tijek koristi prilika da ne poselevi nas i tebe direktno i saka znači, neka asura da izabere vaš gost da proči, ali ja bih mu sam se obratim s obzirom da malo smo osetili kroz glas da ste e, vo aut, ali ako imate vi dobra volja, možda izberete, izaberete nešto od Kur'ana da pročitate želja našemu slušaocu i nakon tija će privede me kraj. So, e, vas, Hvala. uvaženi Moamir Efendija. Inša Allahu ta'ala, inša Allahu ta'ala, Allah Azza wa Jalla će olakšati ovo pitanje Kur'an časni, će se potrudim ja <clears throat> da izučim, pošto i glas mi se kafati malo, inša Allah će mi se pušći što pre.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 يومئذ لله Naša levo želja našim slušalcam. Tu je ke uvek pri ruka naš Efendija. Momjer, svega, pored sve ovo je dobro što smo odradili, koristim prilika da te poselamim, ti poželim uspeh vodale školovane, žele da ti se ispunit koje nameravaš, da te Allah nagradi za tvoj trud. Tija ti je žela od ekipa Radio Bambus. Amin, inša Allah. I vas Allah Azza wa Jalla da, da ve nagradi što te sjedat da širime Allahom Azza wa Jalla din koliko što možemo, koliko Allah subhanahu wa ta'ala omogući. Allah da ve nagradi sa so džennetu Firdevus i da ve zaštiti od spaku, zlo, šeitansko i ljudsko. Amin, ja rabbi alamin. Poštovani slušalci, gost današnje naše navičene emisije BIF Vojislamske teme i uvijek je koji su nas, svaki ponedovnik, naš student Moamer Liko. Golem selam i sve doslušane su nego, s obzirom da je uvijek pod jake obaveze za dale učene i školovane i dosta vreme odvova za nas i vas. Tatjala nagradi, assalamu alaikum, verahmetullahi wabarakatuh, a mi je nastavljame i očekujeme učinu nekoj koji je posloboden da ni se uključi, jer navećeno družene kroz islamske teme. Alaikum salam wa rahmatullah. تبسي لازم Hej Mubarek Ramazan Svih mjeseci car si ti Utočište griješnih Od dženeta ključ si ti Hey Mubarek Ramazan Rahmet prva trećina A druga je magfiret Treća sam i selamet Hej Mubarek Ramazan U dušama tvoje mir U kućama tvoj miris Veselje si i radost hej mubarak Ramazan Za šeitane mu kasim, postačima pomoci, radosti si velike, hej mu barek Ramazan. Kur'an uče hafizim, vas kazuju vaizi, to su tvoji bulbulim, Hey mübarek Ramazan Hey mübarek Ramazan Hey mübarek Ramazan Ya Kerim ya Allah Ya Rahim illallah Subhanallah Hak Allah Bosnina şoy selamday Селам алейкум, радио Бамбе. Ве алейкум, селам, ве рахметуллах, бојрум. Здраво, добро. Елхамдулиллах, добро е за сега. Шучур, шучур. Рабо радио станица, екипа, здраво, добро, све. Све добро е, све супер, све Само така. Елхамдулила. Ти е битно и идеме дале. Вие тамо. Би сакал да ве поселам со една Илахија и госта нашего Даја Мухамед Алико да поземим со една Илахија ако може. Па, а сумляш да не може? Па не сумнам, ја прашувам ако може, јер ти си на дужност сега во радиостаница. <laughs> Тија е, тија е ваша култура, значи, окей. Okay. Malo pre smo imali poziv nekoj kada ni tražili nešto sasvim drugo, deseto, tamo, vamo, i normalno ti je svako ko zaslužuje. Važi bi a ja evo ne te ni prašujem ko je taj ljakija što ga tražiš ti, nego... Dobro, će zne! A će ga grešim, ko zne, kaj veliš, a će ga grešim? Ne ga grešavaš, pa još kad bi malo, malo tikva, tikva, svarena, pa popečena. Tikva je moja svarena, vreska i pečena i mora da ispoštujem sve slušalci. Ajde, bambe. Evo poštovani slušalci za ova prilika. Ajde, selam aleku. Velikom selam, rahmetullahi i verkatu. I poštovani... po društvo tamo. Hoću. Evo poštovani slušalci za ova prilika pristignala na najtužnija emisija, mada najvesela emisija od našeg slušalca Bigija od Daleka Italije koji koristi prilika da i nas ovde u studio našeg uh, e, gosta Moamera Liko i sve naše slušalci, pa da ga čujeme. Ilahi إلهي لا تعذبني فإن إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد كان وما لي slušalca Bigija. حيلة إلا Moamer Liko, nas ovde u studiju i sve naše slušalci, najtužnija ilahija. Verujte, poštovani slušalci, da je tužna, وما لي kad biste ga razbirali, ne znam ni kad biste ga slušali. إلا رجائي ربك إن عفوت عفوك إن عفوت وحسن ظن فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن وشر الناس إن لم تعلم islamske teme Idriza Idrizovića, Monapisa, Hođa, Boavera Liko, Ebo Idriza, Harisa i svi koji je sake da učestvuje dvo tova tri trodnevne naše emisije islamske teme Sova i Lahija, veposlamujem u ime ekipe Radija Bambus. get them vječno nije Sve što biva, sve što diše Suđeno je i da mrije Sve što biva, sve što diše Suđeno je Pošten budi dobro čini, po rabovom putu hodi, pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi. Pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi vječnoj sreći da te vodi pa će Allah sve mogući vječnoj sreći da te vodi La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah To je zakon brate namaz جزاكم nama, svima muslimanima Koliko smo iskreni Allahovi robovi Pokažimo braćo svi Dal nam je žao umrijeti Pokažimo braćo svi da Allah ne žao umrijeti Kad bi ti dali cijeli svijet Džaba ti je valja mrijet Ko šehida vas vijet Neka bude iskrenije Ko šehida vas vijet Neka bude iskrenije najiskrenije Borite se muslimani Gospodaru predani Kjafire niko ne odbrani Allah je na našoj strani Kjafire niko ne odbrani Allah je na našoj strani Allahu akbar odjekuje Kjafir od straha boluje Muđahid se raduje Pobjedu očekuje Muđahid se raduje Pobjedu očekuje O Allaho muđahide čekaju te nagrade čuješ li glas hurije dođi u džennetske vrtove čuješ li glas hurije dođi u džennetske vrtove čuješ li glas hurije srce moj. Alo, assalamu alaikum, radio Bakusna veza, družine monaše, islamske teme, drugi deo ilahi kaside li vaše žele? Koje ko je na veza, buru? Assalamu alaikum, rahmatullahi, burakat. Ja, alaikum, salam, drago nije, drago nije, ne morate da ni se predstavite, dosta niste poznate. Kasta, dobro. Alhamdulillah, dobro je, družime se, voje emisije islamske teme, danas je ponedovnik. Hvala baš fino održav naš gost jedno dobro divno predavane. Vi je tamo? Evo, alhamdulillah, mašala, dobro je, evo, je slušame, se iskoristujeme je. Allah da go nagradi da mu dade svako dobro i molim Allah za ođelin šala da go vrati učenjakom kao što je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen i e, da bide od tija pokorne robovi i od da go podari inšala da vide od iskrene robo i Allahove. Amin. A, Idris, ti nisi na veza, kako je kad se osjećaš vo društvo slušalca? Pa, alhamdulillah, se osjećam po, po slobodno nego, nego kad, sam, kad, sam, kad vodim ja emisije. Pa ti je normalno ili kad si gost emisije, ne znaš od kje će uleti igliće voditeljsko od toga ili od vade pa mora <laughs> se, da se da vidiš oprezen. Veli jedan nas... Ale, za, za, za tija nema problem. Za tija nema problem. Ove, igličića neka bode tove, nema problem. Da ne vide su nešto drugo. Ne, igličića ove, ako bode, nema, ne osjeća me toliko. A, veli jedan nas slušalac, mašala, veli, sam slušao nek na emisije Idriska Biv, a, tačno mreža kad će isključili bile i vije kad će oprekinete, pa sam sumla veli da ne kaseta odjedno škrenuje od tu je od ke prekinak. Pa sam sumla veli da ne kaseta snimak i puštate i zati ja došao ovako sečati kad smo rekli imame gosta, tu je e, ni najšo pa ono sve bilo tija. Znači, <laughs> znači vaša sposobnost i učenost i pratite, pratite naše slušalce, ja viš svaki detalj ne pratite, svaka situacija, vo svakoj reč, da se ja negde, ka ja nek naš ispana jabanđa među vas na drug jezik, kad ste ga gledali, ti je drugo. Pa alhamdulillah, uh, eh, ti ja me raduje što naše ove slušalci prate i uh, jer ti ja čim bide kje Allah azze ođe svedok za nije, a ne protiv ni. Ubavo ove nas da prate, nego da prate samo nekoje emisije bezvezne ili nekoje, nekoje stvari bezvezne a Abake će čujet Allahov govor, će čujet Allah šosaka od njih, će čujet šosaka Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, jer zaista votija je uspeh i, i votija je nada i, i votija je budućnost. Ja bo početak emisija, nešto me tek velim eh, lep da čuješ u ruki gladen da sediš, pa stvarno, da ne rečem ili grote ili stramote, nekako, да не чуеме илахија некоја, па сега тие би сака да ти испоштуваме со некоја илахија, с обзиром ја да сум поселам и сме наши гости кои гостујете во студио. И дали можеш нешто да ни кажеш везано за денешно дружење, каде вели наш Моамер Лико во емисија која носила наслов Доброчинство? Па, ти е нормална ствар да ми е муслимани muslimani, Allah ni naređuje, ni naređuje Bože poslanik sallallahu alaihi wa sallam dobročinstvo prema svih. Jer jako, jako neko je ovaj i ne zaslužuje, ne zaslužuje za tija dobročinstvo, ali e, musliman, musliman treba da poziva na Allahu bin. Evo sam jedan primjer će dokažem, e, znači Bože poslanik sallallahu alaihi wa sallam, smo go moje predavanja, ali inša Allah, zbog cijelja što mi se prašat i danas kad inša Allah čego čujemo malo još jedan put jer e, veli Allah subhanahu wa ta'ala fe zekir fe inne zikra tenfa al mu'minin ti opomeni a možda opomena će koristi mu'minima pa inša Allah sve ga opet ćemo spomenem to bo primjer jer vallahi to bo primjer ne ukaže kako treba da pideme dobro činiteli prema svi na prilika Boži poslanih sallallahu alaihi wa sallam e, idak po ulicah i zatim vidav jedna starica kako jedna torba ga nosi, a zatim i panuje ta torba, pa će ga ponosi, pa opet će i pane taja torba, i sve dok ne prišao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa i rekao, a da ti pomožem, pa i zef i pomogao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pa i ga oneso ta torba sve do neđena kuća. Pa mu rekla, ja sam siromašna, nemam sošto da ti pomožem nemam, nemam niti metak, nemam niti niša ove da ti dadem, ali će ti oporučim jedan vasijet, a togo vasijet je da ima jedan čovjek koji se vika Muhammed ibn Abdullah, sin Abdullah, znači koji došao s od nešto novo što ne postojalo ti nas, pa nemoj da go slediš. On je rekao, o draga majko, ja sam togo Muhammed ibn Abdullah, Muhammed sin Abdullah, pa mu rekla ako si ti toga svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znači doista ti da si Boži rob i Boži poslanik. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znači nauči kako ove da se ponašame, kako da, da činime dobročinstvo prema tija što ne niče ne dobročinstvo, kako da se obratime e, so dobro, kako da pozivame jer Allah subhanahu wa ta'ala ni kaže pa ni veli e, ادعو إلى سبيل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة pozivaj ka Allahovom dinu bil mau'ize, znači dobrim riječima, bil hikmeti, mudrošću i dobrim riječima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala i Musa alaihi salatu wa salam kada posla Firaunu mu rekov e, e, mu rekov Allah subhanahu wa ta'ala u surat Taha znači vo prve, vo prve ove e, 16 sajata, mislim, mu veli e, idheba ila Firaune, idite Firaunu, fa kula lehu kaulen lejina, i vi e, govorite slakim govorim ili lijepim govorom. Znači, gledajte Firaun koji rekao za sebe, ja sam toga gospoda, koji rekao za sebe, nema, nema gospodara Musa, ili koji rekom za sebe napravite mi napravite mi ove golem golem ove ja da idem do do o, gospodara Firavna i tako da ne, da ne mi zamišala molim Allaha azza wa jal da ni da ni e, dade e, hajr ovja i inshallah molim Allaha azza wa jal da ni bide ovja pouka i poruka ovja predavanja baš uh, dobro sam ga pratio i sam sad kada ti ulezem u razgovor i da ti rečem uvažene fende da ga iskažem ja. Sve, <laughs> inšala. Dobro. Zna me, zna me, ti si, ti si tu je, ti je ove ovaj koji, koji vodiš, ka što si rekao, znači ako ne, možda ove medresa, sam ga prošao, makar ove su jedna, su jedna četvorka. <laughs> Dobro, ipak ne, ni malo. Па... Кажи, кажи. Борам, борам, кажи ти. Не, не сум водител сега. Значи сега мало се држиме слободно и немој да се да чекаш на кое питање што сека да речеш, онда можем ја да Не бе, за, за мене нема проблем. Ја можем овде да наставим кашо кашо кашо е адес. Ја не забрав. Добро, ако не забраваш, онда супер. А ја сакам ваке сега, пошто си се уклучив, Hvala te što se uključili da malo vreme naše projde kroz Hajir družene. A, očekuje me i znam je da će bideš gost vo Nemačka. A, da li da. naš voditelj Nurdin, on često saka neko informacije da znaje, ali danas kad ne je tu je kada ne dosađa, moje me slobodne da prašame. A, kakva je situacija koga planiraš da ideš i s obzirom da uvažena je Fendija, a, e, ne znam kako se vikaše mi pomogni, Haris. Haris saka da bide mhm. ekstra gost vo studiju ovde ekstra, znači ekstra kada čujeme ka vije što se družite sa nas u poljeće vreme vo naše navečerne emisije islamske teme. Pa ima neko je naše ovde sega ne prašuje, na veza, Idris Veli, prašajte go, koje vreme koga čeduje i sada me da učestvujeme i mi da go dočekame tamo. Pa oni slušaju i ne bi trebalo ja da im davam informacije ako vi kažete uh, koga čujete i kako što. Pa, Alhamdulillah, inša Allah, mi je mislim vo, vo, vo četvrtok imam, imam let, inša Allah, od ovde, od, od Kemene, od Bergamo, do tamo, inša Allah, pa vo četvrtok će vidim, inša Allah, tamo. Vo petok, molim Allah, azza, ođer da mi je olakša, inša Allah, će koja nam je džuma na nas, i sobota i nedela, inša Allah, će se družime, će se družime, inša Allah, ime Allaha, azza, ođer. A koji grad, koje mjesto? Pa gratoja će se većina naše, evo Dortmund inšala, tamo ove će videme inšala, i vo Varda, vo Sanđakska džamija i Akika inšala će ima jedan naš brat, pa on ne vika da malo se okoristi me prvo ja, a zatim i oni inšala. Dobro, baš, e, baš dobar odgovor i dobar e, radosna vez za našeg slušalca koji ne prašav, inače on je mešanin od selo, a živi vo Dortmund ta informacija ga dobi fond direktno od vas, dobro sluša naš radio i vo daleka Nemačka, a mi je što možeme sega malo kaveli da se podružime voja vreme, da postavime nekoje pitanje ili? Pa... Kad sakate... Ili da čujeme, ja... ili da čujeme neko ilahija, da ti ispoštujeme tebe, su neko ilahija i naši slušalci. Pa inša Allah, znači i Lahija ove jena bi, bi podsjeti su taj Lahija svi, bi posebani svi inša Allah, pa će ima vreme da se, da se družime, da se družime nije inša Allah. Pa, ako Allah odredi, pa će se čujeme inša Allah, ako bi bide gost vutra ovaj Haris, pa ako Allah dadne malo, da se, da se podružime inša Allah. Bravo, dobro, a vi je vo petok, eh, s obzirom da sme čuli, ako rekao, hvala da će idete tamo, a vo sobota imate vaš direktni termin, koga je zakažan, eh, da li možeme mi je da se, eh, da se, da li možeme da očekujeme družene, zajedničko družene so uvaženog Efendija Harisa, su tebi, su meštani sela naše tamo koje će vidjeti okolo vas. Znači, sakam da reče malo ga organizuj, ga organizuj malo tamo i zajedničko jedno slobodno družene da se E, druže, pa inšala, ja, ja isto bi... bi... Sme izgubili veze, ali se nadam da će se poveže naš e, gost, jer internetski sme ovde. A vo svaka prilika, poštovani slušalci, vo petok ne napuštajte da ne poslušate naša emisija. Dosta bilo vreme da se razbudime. S obzirom da saopštene za javnost pripremi predsjednik sela, i se nadam kao što smo dobili informacija da će gostuje predsjednik sela i još neke druge članovi zajedno su nego ovdje u studiju. Ne propuštavajte naše emisije koje se terminski zakažane, a umeđu vremenu vidite uvek uz nas, ustala se Radio Bambus, jer koga goste su nas, možete da čujete sve putem Talasi Radio Bambus, pozdrav Česke, žele reklame, informacije, oglasi, gostovane, pitana, odgovori, i sve drugo što je vezano znači za javnost. Dobro i radosno očekujete i slušate i prema naše pritisci patne znamo da je naš radio dobro čujen i slušan. Efendija smena veza, Idris, ne sme momentalno, čego začekam ako se priključi, ali mi je tu je sme so vas. Džennetnek mu da u njemu živ. Halo, salam alaikum. A se čuje me? Salam alaikum. Znači, sme prekinali, ajde vidi me, kao si rekao, otkje će prekine što je nastavljaš, da vidi me svega, tačno. A pa ja sam rekao, inša Allah, inša Allah će se pod budi me da... Halo, selam aleikum, drugi poziv, Bujrum. Selam aleikum, mame. Velikom selam. Ako mi mogu da poselamim šejka, pošto se uključi, mada on svakako sluša i druga gosti, bez obzira na tija, pa su je najlakija da poselamim. Nego i vas tamo. Može, zašto ne, može, nema problem. Če bide se ispoštovati. Pa su isto najlakija, neka bide А не га менуеш бе, ти ја знаш шо? Ти не менуеш бе, апа по Не бе, па и не се менуем, ја увек остаем тоја. А знаш кај се потигрувале картице тога и не се менува и карта. <laughs> Е, за карте сум менав, сум менав сега. <laughs> Сега што ќе што си менав и шо седиш на јести правац. <laughs> Да, пубаво ми е ваке него таке што било. Е, не знам дали е пубаво, ја се... Не, не да не знам, него да знаш да е пубаво. И Ja osjećam sebe. Dobro, malo, a imaš prijateljovce okolo tebe? Pa, se dešava ti Jer, znaš, prijatelj traži prijatelja. Domaćin traži domaćina, ne domaćin co domaćina ne se slaže, jer bo on traži poslije ne domaćina, ne domaćina. <laughs> znači, svako je, svako je sa svoje društvo, Jergelj, a? Да, нормална ствар. А ваке, а ваке биги, кога си имав појче пријателевца, значи, себе и околу себе, ранее или сега? А па увек сум има јер не сум бив знола намерен. Добро, биги. Али сега нормално више, значи. Аха, добро, јас сакам да речем во другите пријатели, не ме разбира, сега знам да имаш пријатели, имаш нас. А, а во другите не сум бив помешан. <laughs> значи не играле околу тебе, а? Не сум дозволував. <laughs> Браво, Биги, знаеш заш? Сега каде си јавнаш своја пријатели со наши гости, со нас овде во студио, со наши слушалци, можеме лако да те совладаме. А кога не си јавнав со другите пријатели, а тешко е, не може ни ти лаке да се чуди нити нешто, јер онови овек се љубоморне и заш сам онему, заш ти и доаѓа до, до расправа во, во, во само во тебе и околу. Абе, тие што се направи пути да ме совладае, тие, значи, за мене добро вид. Али што се на лош пут, ја не дозволявам. <laughs> ne daj, čuvaj, čuvaj sebe, a niko da ide na okolo tebe, znači ti ja... <laughs> Ajde, vam besete se zdravije, eselam alaikum i po, poselam mi se ova ilahija, šejka i svi tamo vas. Bigi, ja se čujem, Bigi, Bigi, sam nasmire se ajde, ajmo. Ipak smo uspjeli da ispratime našeg slušalca sa dobar osmeh na lice i će biti poštovan i so negovar. Uvažene Efendija, si te... Velikom se nam uvažene Efendija. Idris. Salam alaikum. Velikom selam, ne mogu nas slušao sa da ne te poselam i da ne se javi vamo iz napišav deset puta, ne sme go prihvatile i onda mora da navika da te poselam i, i tebi i nas i naš slušac i tijemu je njegova žena. I evo, malo sme se našali da su nego okolo prijateljstvo, znači nas slušao ne nesvativ dobro koji je prijatelji. E, ja sam sakav da rečem e, na prijatelji tija koji se ušćuje kašu idet e, i žela nikoga da ne idet so dobra vakva priprema. Pa malo da se našalime, znači Da su takvi prijatelji kad bi došao ne bi mogo da mu ispunim druga žena su ovakvi prijatelji će biti ispoštani ti poselamen su negova žena znači mi je ke veše sme zastanale znači smo zastanale tu je ke inšala će se potrudime mi je da se družime i bi iskoristiti prilika da mu vratim selam jer veli Allah subhanahu wa ta'ala iza hritum bi tahijatin farudduha ako se poselamite jedan selam onda vi ove vratiti istom mjerom ili malo više, ali ja inšala će iskoristim prilika da go selamim, isto da mu vratim selam, wa alaikum selam, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuhu, jer čuje kako reče selamu alaikum ima deset pa zatim ako reče wa rahmetullahi ima još deset, ako reče wa barakatuhu ima još deset, pa trijeset sevapa. Znači, e, molim Allah Azza da ga nagradi da mu dade svako dobro. A, Amen. i isto, znači, inšala će se potrudi me da, da stupim inšala u kontakt malo, da se druži me i so naš džeme tamo i so naše ljudi ovdje od tamo, pa inšala će iskoristi me prilika da e, prenese me i, i, i, i inšala od, od Nemačka tija što treba da prenose me, znači, malo i, i kaj je, kaj je tamo situacija, inša Allah, i će se podruži me so tija ljudi. Molim Allah, za ođel da mi olakša i nam i nim. Amen. A, Idro, ja bi sad samo jedno pitnice, ovdje ne je ovaj, vezano za tija, da li možeš da ni prevedeš e, šo znači selam i ova što si go rekao 30 seba pa za celo izgovarane, pa ne se malo, kad bismo znali e, šo znači i bismo go potrebovali, onda upotrebujeme mi je nešto sasvim drugo, koja sakrza ispoštuje čovjeka, onda da neko ja, lično ja i neko od slušalci možda primjeni i se ispravi na toj put kada se sebapi, a neke gdje je prazno. Znači, assalamu alaikum, znači neka je mir i spas na vas, wa rahmetullah, neka je milost Allahova na vas, wa barakatu i neka vi daje Allah subhanahu wa ta'ala bereket. Et, tija bi značilo cef na selam, znači i plus go selamiš, e, plus mu činiš dova, plus mu činiš dovad na Dunjalog i za Ahir. Znači, što ne uputujete e, od mene, pa nasave se ja da je Nuridin ovdje malo bi vrti poja pitana, što ne uputujete selam, e, onda se vo pravo, jer možda ne mu sake dobro čuje i ne mu dava. <laughs> pa od početak, znači, ono mora, mora kad će reći selamu alaikum, znači, nekomu pridavaš e, mir i spas, znači, e, i mu kažeš da će nas nema da te najde nekoja nepogodba, nema da te najde nekoj šer. Znači, mi je uvek počinjame što mi je isto stvar. Znači, nema bo ke muslimani nešto da te najde, osim bo hak, osim bo istina. Molim Allaha azza wa džel da ne učini od tija što tražat hak i što tražat istinu. E svega još jedno, znači, selam aleikum, a uz uzvraćane velikum selam, što znači? i tebi. Valaikum selam i, i na vas inšala neka mir i spas i rahmet i bereket i milost i bereket. Nadale, nadale istom merom. Uvažene Fendija, hvala što ste se javile. Očekujem, ako rekao hvala, da se družime što više vo naše emisije, kao vo tvoj termin, tako i vo druge naše vake. Očekujem e, vaš, e, vaše uključene od Dortmund, su naše meštane i su vaše kolege tamo koje će se e, dočekuje, ćete dočekati sve ja ako rekao hvala inšala će ne Znači, e, sve ja vaše kolege i inšala će se družime i će informiši me naše slušalci koji koga ni učestvuje, znači vezano mimo vaše termini i vaše druge e, obavezne emisije. Kada rečemo obavezne, sakam kada reče, znači koje se rezervisane emisije po naše tri dena, tri najveće emisije islamske teme. A svega, vake, jak ja se sakam malo pre da ne zabrajme, jer jak je zastanujem, tu je se posetujem, isto sam ka vas, koja je ilahija i imaš još ona ilahija koja će dolješ, koja si čuf od našeg slušalca. Znači, ovo ilahija, biseram je foja, svi su šukrani, a rabbi šukra, i inša Allah, biseram je svi svi koji me znaje, svi koji slušaju, naše slušalci i vas u studio i bi molif Allah Azza wa Jal vas da, vam da vi dade sabur, da vi dade i, e, snaga da izdržite na iskušenja koje Allah subhanahu wa ta'ala dala čovjeku ko Allah subhanahu wa ta'ala ne stvori život i smrt da bi ne iskušav. Molim Allah Azza wa Jal cel da ne da ne, ne iskuša što ti što ne može nove da ne podnese me molim Allaha azza wa jal da mi pokaže istinu istinom a ne istinu ne istinom a da mi pokaže istinu istinom i da mi dade da sledim te istina a ne istinu ne istinom i da mi dade da videme što dalje od tja molim Allaha azza wa jal da mi dade svaki hajr molim Allaha azza wa jal da mi dade inša Allah dobro na dunjaluk i na ahiret i molim Allaha azza wa jal svako iskušenje što će rade da znate da bi bide ove na pamet kao što veli Muhammed sallallahu alihi wasallam najviše što bile iskušenje bile poslanici a zatim poput njih, zatim poput njih i svako čovjek koji će biti iskušen na dunjalu treba da se seti da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi iskušan da Muhammed sallallahu alihi wasallam znači e, vo svoja, vo svoja prva godina izgubiv, izgubiv jedno dete, a zatim godina je šest ili osam mjeseca u izgubi drugo dete, a zatim Mohamed sallallahu alihi wasallam u tri godine izgubi treće ove dete, a zatim Mohamed sallallahu alihi wasallam u 21. ove godina izgubi treće deće, E, e, koja bila udata, a zatim bo 27. godina izgube e, četvrt ove adeće, a zatim bo 23. E, godina izgubi svoje peto deće i tak je sve dok niko ne ostane posle Muhameda sallallahu alejhi ve wasallam osim Fatima pa molim Allaha za ođele ovaj da ne bide e, ispred naše oči čak i se obraćam i našem sestre misto Aisha radijallahu anha Boži postanik sallallahu alihi wasallam kad preselif možda imala ove 18 ili e, 19 e, 19 e, godine, znači 19 godine ili malo više ili malo manje, i ona nikoga ne tražila od Božeg poslanika sallallahu alihi vselem, niti da ima dece, jer ona ne rodila ove nijenu dete, ne rekla o Boži poslaniće svakam dete, ne rekla ove nišćo, već bila zadovoljna da bide žena Božemu poslaniku sallallahu, sallallahu alihi vselem, i nikoga ne rekla Božemu poslaniku sallallahu alihi vselem da se žalosti, ili da traži nešto od Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha azza wa jala da ne bide pouke i poruke, inša Allah, da mi dade Allah subhanahu wa ta'ala da izdrži me na put pravi i kudisi. Da li misliš ova divna preporuka ne važi za tija ljudi što ne računaju da će preseliti na ahiret? Pa, tija ljudi što ne računaju da će preseliti na ahiret, tija grdno se vare, znači tija se gore nego od kafiri i od, i od i od monasici, jer svaki kafir zna da vutre će treba da ume. I da zna vutre da trebe ovog, ova istina da go pogodi. Ali svega kad će go pogodi i, i trebe muslimana koje tu je toga čovjek ove musliman trebe da znaje, da znaje i da se spremi dobro da trebe jedan den da pojde, da, da, da ide ker Allaha azza wa i će biti odgovoren za svoje djela. Ja sam slušao dosta predavane i slušam i pratim i družene, kada veli Mohamed Porčavo i jedno predavane, ako sumnaš da će preživiš, onda se podsjeti otke si došao. Da će, bide, da će bideš e, preživljen. Onda se pa podsjeti... Pa to go što sumnja, što sumnja u drugi svet, to go sumnja, to te ja napravi tvoje prvo širk, širku lakbe, znači veliki širk, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga jer Allah subhanahu wa ta'ala treba da zna na kašto smo se rodile, znači i treba da umreme i toga čovjek treba ove prvo da reče da li ja možem da se vratim utrova majčina, ako ne verujemo, treba ove da umre. Znači, neka se vrati utrova majčina, ne može da najde niti mater, jer materi, mati ove mu preselila pre nekoliko kuzne ove koliko vreme, a, a, a on ide na toga put da treba jedan den da ide ke Allah azza wa jalla a Allah zna jer ovog dunja luk je samo naslađivanje, ovog dunja luk je ovaj samo varka, a treba jedan den da ide meke Allaha azza ođe. Najlaze pitana mi je najbolja bi ljudi da se poselamime jer ne je tvoja emisija za pitana da bismo uvažili naše slušalci. Uvažene Efendija, šukren, eselamu alaikum, verahmetullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nakon 700 našeg slušalca koji se priključi u ova emisija, naš e, uvaženi Fendija, prijatelj ili mještani sela Restelice, Idris Idrizović, evo je na Ilahija koja zatraži fon. S ova Ilahija koristi prilika da poselam nas ovde u studiju i sve naše slušalci. Posto ova Ilahija ide Ilahija najtužnija za najveselog čovjeka vo današnja emisija. Dari Bosna naša, krvju zalivana, zakletvana, srcem darivana, Bosna naša. Vova prilika da pušime prvo najtužnije ljahija, nakon najtužnije će ispunime ova koja smo ga najavili. S obzirom da se ova ljahija, uvaženi naš redovni slušalac Bilgej koristi prilike, da se nam i našeg slušalca Idriza koji se priključi u ova emisija islamske teme vo termin eh, našemu daji studentu Mladenu Liko i posljedamo je Idriza i nas ovdje u studiju od Bilgej, pa specijalno najtužnija ilahija za najveselog slušalca i pošten slušalci smo čuli na kraju osmih da je stvarno veselo. إلهي إلهي لا تعذبني فإني فإني مقر مقر بالذي قد كان مني شكرا يا ربي إلهي لا تعذبني وما لي حيلة إلا رجاء وما لي حيلة إلا رجائي عفوت عفوك إن عفوت وحسن ظن فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن